บุกทูยี่สิบเจ็ด27 27ในโรงแรม การมาถึง à l'hôtel arrivé à l'hôtel arrivé คุณมีห้องว่างไหมคะ Avez-vous une chambre libre Avez-vous une chambre libre ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ J'ai réservé une chambre. J'ai réservé une chambre. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ Mon nom est Muller. Mon nom est Muller. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ J'ai besoin d'une chambre simple. J'ai besoin d'une chambre simple. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ J'ai besoin d'une chambre double. J'ai besoin d'une chambre double. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Combien coûte la chambre pour la nuit Combien coûte la chambre pour la nuit ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Je voudrais une chambre avec bain. Je voudrais une chambre avec bain. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Je voudrais une chambre avec douche. Je voudrais une chambre avec douche. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ puis-je voir la chambre Puis-je voir la chambre Y a-t-il un garage ici Y a-t-il un garage ici Y a-t-il un coffre-fort ici Y a-t-il un coffre-fort ici ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะ Y a-t-il un fax ici Y a-t-il un fax ici ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ Bon, je prends la chambre. Bon, je prends la chambre. นี่กุญแจห้องค่ะ Voici les clés. Voici les clés. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Voici mes bagages. Voici mes bagages. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ À quelle heure est servi le petit déjeuner À quelle heure est servi le petit déjeuner บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ À quelle heure est servi le déjeuner À quelle heure est servi le déjeuner บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ À quelle heure est servi le dîner À quelle heure est servi le dîner